նախ օրվանորությունների մասին համառոտ։ Արցախի խորհրդարանում շարունակվում են պետական բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունների քննարկումները։ Հայաստանը հակամարտության մեջ ներքաշված կողմ է։ Մարտակերտն ու Պուրչամուտը հրճակվել են քույր քաղաքներ։ Այսօր թանգարանների միջազգային օրն է։ Ամփոփել է դպրոցականների առարկայական օլիմպիադայի հանրապետական փուլը։ Այժմ այս եւ այլ թեմաների մասին առավել հանգամանորեն։ Արցախի խորհրդարանում շարունակվում են պետական բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունների քննարկումները։ Ինչպես տեղեկացնում են խորհրդարանի լրատվության եւ հանրության հետ կապերի բաժնից, համաձայն սահմանված ժամանակացույցի 3 տեղի է ունեցել արտադրության ու արտադրական ենթակառուցվածքների եւ ֆինանսա-բյուջետային ու տնտեսական կառավարման հարցերի մշտական հանձնաժողովների համատեղ նիստը։ 2017 թվականի պետական բյուջեի կատարման ոլորտային հաշվետվություններ են ներկայացրել քաղաքաշինության, գյուղատնտեսության, յենթակառուցվածքների, բնապահպանության բնագավառների, ինչպես նաև տնտեսական մրցակցության հանձնաժողովի ու Արցախում գործող ներդրումային եւ գյուղատնտեսական հիմնադրամների պատասխանատուները։ Նիստում պատգամավորները զեկուցողներին առաջադրել են զոհված ինցարայողների ընտանիքների համար բնակարանաշինության ընթացքին, Ասկերան քաղաքում բազմաբնակարան շենքի կառուցմանը, փոքր եւ միջին ձեռնարկություններին տրվող գյուղատնտեսական վարկերին, գաթիլային եւ հակակարգտային համակարգերի ներդերմանը, Ղարաբաղ տելեկոմ ընկերության սակագներին ժամկետանց վարկերին վերաբերող տարաբնույթ հարցեր։ Այսօր Բերձորի ազատագրման օրն է։ Հերրախոսակապով հաղորդում է Քաշաթաղի շրջանում մեր արտահասթիկային թղթակից Զոհրաբ Ըրքոյանը։ Այսօր Բերձորում կայացավ տոնական միջոցառում՝ նվիրված Սերտ կենտրոնի ազատագրման տարեդարձ։ Բերձորի Արցախյան գոյամարտի նահատակների նվիրված հուշամալիրում էին շրջանի ղեկավարությունը, շրջվարչակազմի ղեկավար Սուրեն Խաչատրյանի գլխավորությամբ Բերձորցիներ, հյուրեր, նաև ԱՄՆ-ից այլ տեղերից։ Ծաղիկներ խոնարելուց հետո սկսվեց հանդիսավոր մացի բացումը, որը հայտարարեց մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի բաժնի վարիչ Հարութ Ավանեսյանը։ Հնչեց Արցախի օրհներգը, եղավ զրուցյան րոպեի հիշատակ բոլոր մարտիրոսներին, ովքեր կռեցին հաղթանակը։ Ներկաներին իրենց ելույթով ողջունեցին Բերձորի պետական մանկապարտեզի սաները, զինվորական համազգեստով եւ ծածանելով հայոց երրագույնը։ Շնորհավորական խոսք ասացին Շրջարարչակազմի ղեկավարի տեղակալ Արտուշ Մխիթարյանը, Բերձորի Պահան Թեքեյանի անվան թիմ 1 միջնակարգ դպրոցի տնօրեն Անահիտ Քոսակյանը, Բերձորի քաղաքապետ Արտյոմ Սարիբեկյանը, Արցախի ազատամարտիկների միության Բերձորի բաժանմունքի նախագահ Վահե Դավթյանը։ Այնուհետև կայացավ պարգևների հանձնում։ Արցախի ազատամարտիկների միության աշխատակազմի ղեկավար Էդիկ Խաչատրյանը շնորհավորեց ներկաներին եւ ընթերցեց Արցախի ազատամարտիկների միության վարչության նախագահ գեներալ-մայոր Սամվել Կարապետյանի շնորհավորական ուղարցը։ Արցախի ազատամարտիկների միության կողմից պատվոգրով, նվերներով եւ այրենյաց պաշտպան մեդալներով ապարգևատրվեցին 10-ից ավելի ազատամարտիկներ։ Հանդիսավոր մասից հետո կայացավ տոնական համերգ։ Հանդես եկան Բերձորի արվեստի դպրոցի սաները, Բերձորի Բերձոր ժողովրդիկների համույթի երկիչ-երկիչները, երաժիշտները։ Հայտարարվեց, որ երեկոյան ժամը 22-ին կկայանա տոնական հրավառություն։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Արցախի հանրապետության էկոնոմիկայի եւ արտադրական ենթակառուցվածքների նախարար Լևոն Գրիգորյանի գլխավորած պատվիրակությունը Լիբանան կատարած այցի շրջանակներում այսօր հանդիպում է ունեցել Բուրջամութի քաղաքապետ Մարտիկ Պողոսյանի եւ ավականու անդամների հետ։ Հանդիպմանը Մարտակերտի քաղաքապետ Միշա Գյուրջյանն ու Բուրչամուդի քաղաքապետ Մարտիկ Պողոսյանը ստորագրել են զույգ քաղաքները քույր քաղաքներ հրճակելու մասին հուշագիր։ Այսի շրջանակներում քննարկվել է նաև երկկողմ համագործակցության արդյունքում փոխշահավետ ու առարկայական ծրագրերի իրականացման ուղղված մի շարք հարցեր։ Այսօր տեղի է ունեցել Արցախի եւ Հայաստանի Հանրապետությունների հանրային ծառայությունների եւ տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող հանձնաշողումների համատեղ նիստը Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում։ Արցախի հանրային ծառայությունները եւ տնտեսական մրցակցությունը ղեկավարող պետական հանձնաժողովի նախագահ Հակոբ Ղարամանյանը շնորհակալություն հայտնելով հայաստանյան գործընկերներին համագործակցության համար նշեց, որ այս անգամ էլ քննարկման դաշտում կլինեն առավել հրատապ օրակարգային հարցեր։ Իր հերթին Հայաստանի հանրային ծառայությունները եւ տնտեսական մրցակցությունը ղեկավարող պետական հանձնաժողովի նախագահ Ռոբերտ Նազարյանը նշեց. Տարին երկու անգամ այցելում ենք Արցախի Հանրապետություն։ Մեր համագործակցության շրջանակներում ստորագրված համաձայնագրի սա մեր հերթական հանդիպումն է, որտեղ նախատեսված են մեր աշխատանքային խմբերում աշխատանքներ։ Դա է պատճառը, որ բավականաչափ ներկայացական կազմով ենք այս անգամ։ Խնդիրներ կան, որոնք նաև բարձրացանեց պետնախարար պարոն Հարությունյանը, որը կարևորում է այսօր Արցախի Հանրապետության տնտեսությունում, դա կապի ոլորտ 没。 առաջացած խնդիրները եւ կարիքա եւս մեկ անգամ խորը վերլուծության ենթարկելու այդ ոլորտը եւ գտնել արդյունավետ լուծումներ։ Օրակարգի առաջին հարցով հանձնաժողովն ուժը կորցրած ճանաչեց բնական գազի մատակարարման եւ օգտագործման կանոնները հաստատելու մասին թիվ 12 որոշումը։ Մեկ այլ որոշմամբ ուժը կորցրած ճանաչվեց բազմաբնակարան շենքում գործող բաժանորդի եւ կենցաղային սպառում ունեցող բաժանորդի բնական գազի մատակարարման պայմանագրի օրինակելի ձևը հաստատելու մասին թիվ 41 որոշումը։ Հիմք ընդունելով էներգետիկայի մասին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 23-րդ հոդվածը եւ իրավական ակտերի մասին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 73-րդ հոդվածը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային ծառայությունները եւ տնտեսական մրցակցությունը կառավարող պետական հանձնաժողովը որոշում է հաստատել Արցախգազ Փակбаժնի դիրական ընկերության կողմից սպառողների սպասարկման որակի վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացման կարգը համաձայն հավելվածին ուժը կորցրած ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային ծառայությունները եւ տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի 2008 թվականի սեպտեմբերի 24-ի սպառողների սպասարկման որակի գնահատման նպատակով Արցախգազ փակбаժնետիրական ընկերության կողմից Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային ծառայությունները եւ տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողով ներկայացվող տեղեկատվության օրինակելի ձևերը հաստատելու մասին թիվ 47-ա որոշումը, սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնել 2018 թվականի հուլիսի 1-ից։ Նիստին ներկայացվեցին նաև առանձին հիդրոէլեկտրակայաններում էլեկտրական էներգիայի արտադրության լիցենզիա տրամադրելու մասին որոշումների նախագծերը։ Հանրահաշվողովի անդամ Մերի Սահակյանի հաղորդմամբ Հայտը ներկայացվել հանձնաժողով Կայծախբյուր 2 փոքր հիդրոէլեկտրակայանում էլեկտրական էներգիայի արտադրության լիցենզիայի համար 15 տարի ժամկետով եւ 2 տարի կառուցման ժամանակահատվածով։ Ըստ ընկերության գործարար ծրագրի Կայծախբյուր 2 փոքր հիդրոէլեկտրակայանը կառուցվելու է Արցախի Հանրապետության Խաշաթաղի շրջանի Լեռնահովիտ համայնքի վարչական տարածքում Հոչանց գետի 1775 մետրից 1460 մետր գետահատվածքներում։ ՀԵԿ-ը ունի հետևյալ հիմնական ցուցանիշները. դրվածքային հզորությունը 9.57 մեգավատ, միջին տարեկան արտադրված էլեկտրաէներգիայի քանակը 55.78 միլիոն կիլովատ-ժամ, ագրեգատների քանակը 2 հատ։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր Շարունակում ենք լրատվությունը։ Այսօր մայիսի 18-ին ամբողջ աշխարհում թանգարաների աշխատակիցները նշում են իրենց մասնագիտական տոնը։ Նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր այցելել է Արցախի պետական պատմաերկրագիտական թանգարան եւ ներկա գտնվել թանգարանների միջազգային օրվան նվիրված Արցախյան գորգերի ցուցահանդեսի բացման հանդիսավոր արարողությանը։ Երկրի ղեկավարը կարևորել է նման միջոցառումների նշանակությունն ազգային ավանդույթների պահպանման եւ տարածման մշակութային եւ գիտակրթական տեսանկյուններից։ Հանդիպմանը մասնակցում էին Արցախի հանրապետության ազգային ժողովի փոխնախագահ Վահրամ Բալայանը, մշակույթի երիտասարդության հարցերի եւ զբոսաշրջության նախարար Սերգեյ Շահվերդյանը, պաշտոնատար Այլանդզինգ։ Թեման շարունակում է Վարսիկ Հարությունյանը։ Արցախի պետական պատմաերկրագիտական թանգարանը մեր հանրապետության պատմամշակութային այն օջախն է, որտեղ ներկայացվում է Արցախի պատմությունը հնագույն ժամանակներից մինչև մեր օրերը։ Իր հիմնադրման պահից 1939 թվականից մինչ օրս թանգարանը կարողացել է ոչ միայն գոյատևել, այլ նաև հավաքագրել ու պահպանել ազգի դիմագիծը ներկայացնող նյութական ու հոգևոր արժեքներ։ Թանգարանի տնօրեն Մելանիա Բալայանը մեծ զրույցում նշեց, որ այս երկու տարիների ընթացքում թանգարանը առավել արդյունավետորեն է հարստացնում իր ֆոնդապահոցները յուրաքանչյուր տարի թանգարանների օրը փորձում ենք յուրօրինակ միջոցառումներ իրականացնել եւ այս տարի որոշեցինք, որ ներկայացնենք վերջին երկու տարիների ընթացքում թանգարանի կողմից ձեռք բերված հնաոճ ձեռագործ գործեր։ Իդեպ ուզում եմ մի ուրախություն բոլորիս նշել, որ այս վերջին երկու տարիները թանգարանի ֆոնդապահոցների ֆոնդապահոցները համալրվեցին շատ արժեքավոր գործերով եւ դրանք պարզապես կարծում եմ, որ ճիշտ էր մեր հասարակությանը ներկայացնելը։ Եվ այս իմաստով իհարկե կազմակերպվել է ցուցահանդես նվիրված թանգարանների միջազգային օրվան Արցախի ձեռագործ գորգերը խորագրով։ Տոնի շրջանակներում բացի ամենամյա անցկացվող թանգարանային գիշերից կանցկացվի նաև ազգագրական միջոցառում մասնավորապես։ Եվ միաժամանակ իհարկե մենք փորձում ենք այս տարի, եթե ազգագրական, հա, շեշտադրում է կատարվել, հետևաբար նաև փորձ է կատարվում ազգագրական միջոցառում կազմակերպել։ Իդեպ պիտի ասեմ, որ Թանգարանի պատմության մեջ առաջին անգամն է, որ ազգագրական բարի ուսուցմանը, հա, այսպես ասած, միջոցառում ենք ուզում կատարել Թանգարանի անմիջապես մուտքի մոտ եւ հravirում ենք օգտվելով առիթից ցույց տվեք հravirել բոլոր ցանկացողներին, առավելապես մեր երիտասարդներին, որովհետև նրանք տեղ կսպասի հաճելի անակնկալ Նշենք, որ Մայրաքաղաքում արդեն մեկնարկել են նոր թանգարանի մասնաշենքի կառուցման աշխատանքները։ Մելանիա Բալայանի տեղեկացմամբ մոտ 1 տարուց այն պատրաստ կլինի շահագործման։ Նոր մասնաշենք ունենալու կապակցությամբ դեռ առիթներ կունենանք շնորհավորելու, իսկ այսօր Արցախի պետական պատմաերկրագիտական թանգարանի եւ հանրապետության մյուս բոլոր թանգարանների աշխատակիցներին պարզապես շնորհավորենք մասնագիտական օրվա արդիվ։ Բնականաբար ես նույնպես ուզում եմ շնորհավորել բոլորիս թանգարանների միջազգային օրվա կապակցությամբ, քանի որ թանգարանի միջազգային օրը դա միայն թանգարանում աշխատողների օրը չի, դա մեր ժողովրդի համար տոն է, որովհետև բնականաբար թանգարանը մեր հասարակության, մեր ժողովրդի համար པարզ, այսպես ասեմ, առաքելություն է իրականացնում, այսինքն մեր ժողովրդի պատմությունը, մշակույթը պահպանելու եւ սերունդներին ժառանգելու այդ առաքելությունն է իրականացնում, հետեւաբար ես կարծում եմ, որ դա նաեւ մեր ժողովրդի տոնն է։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր Դուք լսում եք լուրեր։ Ստեփանակերտի Խաչատուրաբովյանի անվան համար մեկ հիմնական դպրոցում 3 տեղի ունեցել 2017-2018 ուսումնական տարվա դպրոցականների առարկայական օլիմպիադայի Հայաստանում անցկացված եզրափակիչ փուլում մրցանակային տեղեր գրաված եւ գովասանագրերի արժանացած 54 աշակերտի ապարքեվատրման արարողություն։ Օլիմպիադայի հանրապետական փուլն անցկացվել է 15 առարկաներից։ Օլիմպիադայի արդյունքների ամփոփման հիման վրա հանրապետական փուլին մասնակցելու իրավունք են ստացել 419 աշակերտ, նախորդ տարվա 421-ի փոխարեն։ Գրթության, գիտության եւ սպորտի նախարար Նարինե Ղաբալյանը շնորհավորել է Օլիմպիադային մասնակցած եւ առաջնային տեղեր գրաված աշակերտներին եւ նրանց դասավանդող ուսուցիչներին։ Նախարարը դպրոցականների առարկայական օլիմպիադայի եզրափակիչ փուլում մրցանակային տեղեր գրաված աշակերտներին ապարգևատրել է առաջին, երկրորդ եւ երրորդ կարգի դիպլոմներով եւ համապատասխանաբար 30, 25 եւ 20 հազարական դրամ գումարներով։ Պարգևատրվել է նաև Արցախի Հանրապետության հանրակրթական դպրոցների ավագ դասարանների աշակերտների միջև Արցախյան շարժման 30-ամյակին նվիրված ստեղծագործական շարադրությունների մրցույթում մրցանակային տեղեր գրավածները։ Այսօր Հանրապետության դպրոցների առաջին դասարանցիները հրաժեշտ են տվել Այբենարանին։ Վան Նովիկովի ռեպորտաժը Ստեփանակերտի Աշոտ Ղուլյանի անվան համար երկու հիմնական դպրոցից։ Այբենարանի հրաժեշտի տոնը առաջին դասարանցիների յուրատեսակ հաշվետվությունն է ներկայացնելու թե այս ընթացքում որքանով են լավ սերտել հայոց ինքնության վկայականները՝ Մայրենի լեզուն ու Այբուբենը։ Ստեփանակերտի Աշոտ Ղուլյանի անվան համար 2 հիմնական դպրոցի առաջին Բ դասարանի աշակերտները պատվով հանձնեցին այդ ինքնատիպ քննությունը, որը դպրոցական սպասված ու անկրկնելի տոներից է։ Դասվար Նարինե Բաբայանը կարողացել էր Այբուբենի հրաժեշտի տոնական ցերեկույթը վերածել մայրենի լեզվի, հայոց գրերի, Այբուբենի հանդեպ հիացումի ու երկրպագության հանդիսության։ Միաժամանակ երեխաների հոգուն ու գիտակցությանը հասցնելով մայրենի լեզվի կարևորությունն ու նշանակությունը այսօր Ստեփանակերտի Աշոտ Ղուլյանի անվան համան երկու հիմնական դպրոցի առաջին բայ դասարանի սարիկները տոնում են իրենց հաղթանակը, այո, հաղթանակ։ Քանզի նրանք հպարտ են այսօր, որովհետև նրանք են մեր գալիքը, մեր ապագան, նրանք են մեր հայրենիքի բերքն ու բարիքը։ Եվ այսօր հպարտ ասում են, որ խոսում են հայերեն, խորհում են հայերեն, մտածում ու ապրում են հայերեն։ Մայրենի լեզվի ու այբուբենի կարևորության մասին դասվարի խոսքն ասմունքով շարունակեցին աշակերտները, միաժամանակ ներկայացնելով այբենարանից սերտած հեքիաթներ, շուտ ասելուկներ, երգ ու պար։ Այսօր մենք ապրում ենք անկապության լիարժեք զգացումը։ Լեզուն ազգի հոգևոր հասն է, լեզուն մեր հայրենիքն է, նա է միացում անցալն է, կան և ապագան։ Հայրենիք հավատ ու բանակ, այբից մինչև ֆե, հայ ժողովրդի հոգևոր ու նյութական նվիրական արժեքներն էին արտացոլում այբուբեմի տարերին նվիրված քարյակները։ Ան Արցախն է ազատ անկախ Արարատն է մեր պատմական, բն բանակն է մեր հաղթական, գն գն դշակ գեղար գն գրոշն է մեր հայկական։ Դպրոցի տնորեն Լաուրա Մարտիրոսյանը շնորհակալություն հայտնելով դասվարին ու երեխաներին տոնի համար, ասաց, որ այբենարանին հրաժեշտը մայրենիի ու գիտելիքների աշխարհի խորախորուրդ կանձերը բացահայտելու ճանապարհի սկիզբն է միայն։ Սիրելի բարիկներ, դուք մեծ վստահություն ներշնչեցիք մեզ։ Դուք մեր ապագա արարատներն եք։ Դուք մեր ապագա Դավիթներն եք։ Դուք մեր ապագա հայրենիքի հզոր պաշտպաններն եք։ Ինչպես որ այդպես բարձրում ծածանեցիք մեր երագույն դրոշը, եւ ինչպես որ ուխտեցիք Այդպես էլ հավատարիմ կլինեք երեխաներ։ Երկրորդ դասարանի սեպտեմբերը մեկը այսպես նույն կազմով կգան եւ կդիմավորենք ձեզ։ Ուրեմն հպար, խրող առաջ եք հասնում։ Առաջին դասարանցիների Այբենարանի հրաժեշտի տոնի արթիվ երախտիկի ու շնորհակալական խոսք ասացին նաև ծնողները։ Միջոցառմանը ներկային նաև ուսուցիչներ հյուրեր։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։